اللهم انصرنا نصرا مبينا اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل فيه نصرا لدينك اللهم اجعل في هذا العمل ذلا لاعدائك اعداء الدين اللهم اعفو عنا اللهم تقبل منا شهداء ان كان هناك شهداء وشافي وعافي جرحانا ان كان هناك جرحى اللهم ارحم بعضنا واعف عنا وانصرنا وصلى الله على محمد الله اكبر الله Sevdaya açmışız ellerimiz ellerimiz Hep beraber gönülde amin diyor amin diyor Ya Rabbi sen bizi mağfirete eyle Ya Rabbi sen bizi cennetlik eyle Ya Rabbi sen bizi mağfirete eyle Ya Rabbi sen bizi cennetlik eyle Arındır sen bizi tüm günahlardan tağuttan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tağuttan Allah yolunda ciha bizim gayemiz Kur'an ve sünnet bizim rehberleri beyyeriz Allah yolunda ciha bizim gayemiz Kur'an ve sünnet bizim rehberleri Ya Rabbi sen bizi Ya Rabbi sen bizi mağfiret eyle Ya Rabbi sen bizi cennetlik eyle Sakındır sen bizi şirkten tağuttan Arındır sen bizi tüm günahlardan Sakındır sen bizi şirkten tağuttan Arındır sen bizi tüm günahlardan Resul'e Ya Rabbi sen bizi cennetlik cennetlik sakındır sen bizi şirkten tavuktan arındır sen bizi tüm günahlardan. An sana Allah'ım sen ağlarsan